jaunākie brāļi un māsas. Pastāv ļoti liela atšķirība starp līdzcietību un žēlošanu. Kādu žēlojot jūtam, ka viņš ir zemāks par mums, un mēs esam miljoniem jūdžu tālāk vai tūkstošiem jūdžu augstāk. Bet līdzcietībā mēs vienkārši atnākam un kļūstam vienoti ar viņu. Septiņu, astoņu gadu vecumā jūs daudzreiz kļūdījāties – pieļāvāt rupjas kļūdas teju vai Himalai augstumā, taču vecāki piedeva, jo jūs bijāt bērns. Līdzcietība rodas, kad sajūtam, ka šis cilvēks ir bērns un nezina, kā labāk. Ja citi dara kaut ko nepareizi, sajūtiet, ka tie ir jūsu mazie brāļi un māsas. Šodien viņi nezina, kā labāk, bet kādu dienu viņi sāks iet, soļot un skriet pretī savam mērķim.